придивився до крихітного ларка, де господиня продавала різні тютюнові вироби. На прилавку стояла машина лотереї «Так-отак». Я взяв квиток, ребром десятифранкової монети натис на сірий прямокутник. З'явилася цифра 100. Хазяйка поміняла мою монету на 100 франкову банкноту. «Візьмете ще один? Ні, ні, не зараз. Мені 20 боків не випадала така вдача, хочу освоїтись. Погляд господині уже звернувся до наступного клієнта, і я зрозумів, що єдиний спосіб утримати її увагу це взяти другий квиток, що я і зробив, а при тому, ніби між іншим поцікавився. Не скажете, де тут Франсістро? Журналіст? Так. Хазяйка показала мені молодика років 30, одягненого у зелене пальто із цупкого сукна на тлі якого білів плетений шарф. Сидячи за столиком біля вікна, він задумливо їв чвертку довгої свіжої булки. І знову мені пощастило сто. Замінивши свою монету на другу банкноту, я попрямував до Франсіса Тро. За сусіднім столиком саме звільнився стілець. Я підхопив його за спинку і розвернув до столу журналіста. Можна сісти? Він глянув на мене поверх свого бутерброда. Прошу. Я щойно виграв 200 франків. Е, дозвольте з цієї нагоди почастувати вас чимось. Е, кухлик пива, якщо ви так наполягаєте. Я замовив два кухлі пива і знову розгорнув статтю в Лібрасіон. Це ви написали? Вираз обличчя Франсіса Тро вмить змінився. Розслаблення і задумливість зникли. В рисах обличчя з'явилась напруженість. Хто ви? Він ніби допитував мене, може, поговоримо чи ні? Журналіст поклав бутерброд на газетну вирізку. Я не розмовляю не знати з ким і не знати про що. Широко розкривши бумажник, я показав йому триколірну картку. Комісар Льондрен з Бобін'ї. Тро підвівся. А тим часом подали пиво. Я притримав його за рукав. Прошу вас, послухайте. Я дію цілком офіційно. Приділіть мені дві хвилини, а потім вирішите, піти вам чи лишитись. Його рішучість спала, ноги зігнулись, він сів на місце. Рука сягнула до кухля. Що ж за ваш успіх, комісаре? Я умочив губи в піні. Я розслідую смерть Іва Гюйо, друга Жерара Блана і певен, що ці дві справи зовсім не такі ясні, як декому кортить оголосити. Поки що нічого суттєвого немає за винятком офіційних версій. Неясність ви самі створили. Ледь піднявши кухоль, я взяв статтю. Ви надто скоро забуваєте власну участь. Ваша стаття твердить, що Жерар Блан був у змові з бандою Мішеля Куброна. І саме завдяки цій статті всі інші свідчення видаються позбавленими здорового глузду. Це ж стосується Іва Гюйо. Він став приятелем пройди світа, і його доля вже нікого не цікавить. Але у мене є вагомі відстави вважати, що деякі свідчення про смерть Жерара Блана сфабриковано. Франсіс Тро нагнувся над столом і стишив голос. Які саме? Ви залишаєтесь? Він стинув плечима і опустив повіки. То які ж Карпові і Жірар. Це найімовірніші агенти головного управління зовнішньої безпеки. Погляд тро прикипів до мене, голос підвищився. Нащо ви розповідаєте мені ці боячки? Я заговорив крізь зуби. Це не боячки. Карпові і Жірар. Названі у звіті Бріко. Проте жоден журналіст не перевірив імена цих чудом явлених свідків з 815 номера. Франсістро хвилину помовчав, тоді мовив, хотілося б вірити вам, але я не розумію, куди ви хилите. Я ковтнув пива і приголомшив його відповіддю. Та це ж просто, якщо заради якогось державного інтересу так спокійно ошукали громадську думку, то цілком можливо, я думаю, що так само зробили і з журналістом. Я подивився йому просто в очі. Франсіс Тро якусь мить сидів нерухомо, тоді, сміючись, відкинувся на спинку стільця. Ну, комісаре, такого я, правду кажучи, не сподівався. Оце і все, що ви спромоглись вигадати. По вашому поліцейські чи судові чини зажадали, щоб я.